بسم الله الرحمن الرحیم کیه که شده جلوه حق روی زمین امیر المومنین امیر المومنین کیه که شده به حق امام الاولین امیر المومنین امیر المومنین کیه باب جوانان اهل بهش که خدا خاک ما رو ز خاکش سرش که خدا خاک ما رو ز خاکش سرش یه باب جوانان اهل بهش که خدا خاک ما رو ز خاکش سرش که خدا خاک ما رو ز خاکش سرش علی الله علی عین الله علی ولی الله علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا